Halo, brate. Halo. Šta ješ, brate? Evo, brate, spavam. Ej, ovaj... E, si, on je tvoj ortak mali Šone, onaj? Da. E, brate, evo, brate, sad sam čuo na, na vestima jutros, brate, su oni ortaci upali, brate, neku gajbu. Ko, brate? I kad su palili, brate, da ga matori neki zveknu, brate. Ko? Z... Ozbiljno, brate, da ga zveknu. Ubili su Šone, Šoneta, brate. Brate, ozbiljno ti kažem, znači, zveknu ga je nešto, dva metka, nešto, nemam, nemam pojma, nešto u Bežani. Dva jutro, nešto pet ujutro. Oni su i bili, i bili su još dva ortaka, jednog su hapsili. Brate, znao sam, brate. Ja, brate, sranje, brate.